24 skirsnis Tėvo Brauno pasaka Heilig Valdenšteino miestas valstybei buvo viena iš tų nykštukinių karalysčių šiandien dar tebesančių Vokietijos imperijoje. Ji pateko į Prūsijos įtakos sferą netaip seniai, bene prieš po šimtį metų iki tos giedros vasarvidžio dienos, kai Flambo ir tėvas Braunas sėdėjo Heilig Waldensteino parke ir grūšnojo alų. Čia, kai bus netrukus papasakota, gyventojų atmintyje dar buvo išlikę nereti karai ir linčio teismai, bet žvelgiant į tą miestą, nejučiomis užplūsta mintys apie vaikystę. Ir čia slypi bene didžiausias Vokietijos žavesys, šitos mažytis, vaidybiškos patriarchalinės monarchijos – kur karalius atrodo toks pat savas, kaip namų vyrėjas. Vokiečių kareiviai prie daugybės sargybinių būdelių buvo panašus į vokiškus žaislus, ryškiai reliefiškos dandytos pilies sienos, nuo auksinto saulės spindulių labiau panešėjo į pauksuotą meduolį. Diena pasitaikė kaip reta, dangus tokio ryškaus Berlyno mėlio, kad galėjai juo mėgautis pačiame Potsdame, dar daugiau tokio sudraus švytinčio mėlynumo, kurį vaikas išspaudžia iš šilingą tik kainuojančios dažų dėžutys. Net ir pilkų senatvės randų išvagoti, medžių kamienai atrodė jauni, apsipylę vis dar rausvais, mailiais pumpurais. Vaiskiau žydrinės fone jie buvo panašus į begalę vaikiškų piešinių kad ir kasdieniškas, kaip visada paskendęs žemiškuose rūpeščiuose, tėvas Braunas buvo nusiteikęs romantiškai, nors šiaip ir nemėgo pasakoti savo svajonių. Svaiginamas skaiščių, ryškių, šitos dienos spalvų, tarp šito miesto kuorų, menančių riterių laikus, jis išties pasijuto tarsi patekęs į pasaką – Vaikėziškai, džiaugsmingai, tartum jaunėlis brolis, jis žvilgčiojo į grėsmingą lasdą špagą, kurią flambo taip mėgdavo švituoti vaikščiodamas. Dabar ji buvo stačiai tremta į stalą greta aukšto bokalo su Müncheno alumi. Negana to, šitoje tingaus nerūpestingumo būsinoje tėvas Braunas susivokė net gumbuotoje ir grimėzdiškoje nušiurusio savo skėčio rankenoje miglotai išvelgęs žmogėdrus milžino veizdą iš spalvotos vaikų knygelės. Bet pats jis jokios literatūros niekad sukūręs nebuvo, jei neminėsim pasakos, kuri to jau bus pasiekta. Vis dėlto įdomu, prabila jis, Ar šitokioje karalystėje žmogus iš tiesų galėtų patirti kokių nuotikių, jeigu jų ieškotų? Fonas būtų žavingas, bet man vis atrodo, kad čia dažniau kovojama faneriniais kardais negu tikrais siaubingais kalavijais. Jūs apsirinkate, tarė bičiulis. Vietiniai ne tik kapojasi kalavijais, bet žudo vienas kitą ir be kalavijų. Atsitinka ir dar baisesnių dalykų. Nejaugi, ką jūs sakote, sukluso tėvas Braunas. Na taip, atsakė pašnekovas. Dar galėčiau pridurti, kad tai vienintelė vieta Europoje, kur nušovė žmogų be šaunamojo ginklo. Strėlę iš lanko? Šiek tiek nustebo tėvas Braunas. Kulkai kaktą, atsakė Flambo. Ar negirdėjote, kas atsitiko vėliauniui šitos karalystės valdovui? Prieš dvi dešimtis metų tai buvo viena didžiausių myslių policijai. Tikriausiai pamenate, kad karalystė buvo prijungta prie Vokietijos imperijos ankstyviausiuojų Bismarko imperijos kūrimo laikotarpiu. Žinia, perverstiniai ir neįtin lengvai, imperija arba valstybė, trokštantį ją tapti, pasiuntė kunigaikštį Otto von Grossenmarką valdyti karalystę imperijos interesais. Mes matėme jo portretą paveikslo galerijoje. Pagyvenęs džentelmenas gal ir visai simpatiškas, kai dar turėjo plaukus bei antakius ir nebuvo susiraukšlėjęs kaip grifas, bet kaip tuo jau papasakosiu, jam rūpešių pakako. Von Grossenmarkas buvo užgrūdintas karys, išgarsintas pergalių, bet šita nikštokinė valstybėlė tapo jam kietų riešutų. Jis pralaimėjo kelis mūšius įžymiems broliams Arnholdams, trims patriotams partizanams, kuriems Svinbernas paskyrė eilėraštį, be abejonės jums įsiminė eilutys. Vilkai su šermonėlių mantijomis, karūnuotos varnos ir karaliai, jie renkasi pulkais it plėšrūnai, bet trejetas jų nepabūks. Paaiškinimas. Vertimas pažodinis. Paaiškinimo pabaiga. Na, daugmaž taip. Labai abejotina, ar apskritai būtų pavykę okupuoti Heilig Waldensteiną, bet vienas iš trijų brolių, Paulis, niekingai, užtat ryštingai nusprendė, kad patriotizmas nieko gero nežada, išdavęs visus sukilimo planus, padėjo jį sužlugdyti ir per tai iškilo į kunigaikščio Otto Kamerherius. Liudvigas, vienintelis tikras didviris tarp Svinberno didvirių, žuvo su kardu rankoje – O trečiasis Heinrichas, nors ir neišdavikas, bet visadaus lėtas ir netgi baigštus, lyginant su energingais broliais, išėjo vos nei tyrlaukius atsiskyrėlių, užsikrėtė krikščioniškų kvietizmų, vos netapdamas kvakerių ir nustojo bendrauti su žmonėmis, išdalinės beveik visą savo turtą vargšams. Man pasakojo, kad netaip seniai žmonės jį retkarčiai sutikdavo pilinkyse, su juodu apsiaustu, beveik apakusi, susivėlusiai žilais plaukais, bet nuostabiai romaus veido. Žinau, pertarė tėvas Braunas, aš pats esu įmatęs. Bičiulis pažvelgė jį šiek tiek suglumęs. Aš net nenumaniau, kad esate čia lankęsis, tarė jis. Ko gero žinote tiek pat, kiek ir aš – Žodžiu, tai Arnholdo istorija ir jis yra paskutinis likęs gyvas. Beje, ir iš visų šitos dramos veikėjų. Vadinasi, kunigaištis irgi seniai miręs. Miręs, patvirtino Flambo, bet tai turbūt ir viskas, ką galime apie jį pasakyti. Matote, į gyvenimo pabaigą jo nervai pašlyjo. Juk šitai neretai pasitaiko tironams. Jis vis tankino dieninės ir naktinės sargybas aplink pilį, kol drižuotų bodelių pridygo vos nedaugiau kaip namų mieste. Visus įtariamuosius šaudydavo be gaileščio, Kunigaikštis beveik neišeidavo iš mažo kambarėlio painaus kambarių labirinto centre ir netgi šitoje kamaraitėje jis turėjo lyg ir kajutę, lyg ir spintą, apkaltą plienu, sakytum, seifą ar kreiserį. Pasakojama, kad po šitos kajutės grindimis buvo dar vienas lieptuviai duobei, kurioje galėjo tilpti tik tai jis vienas. Taigi Ottas von Grosenmarkas taip bijojo kapo, kad buvo pasirengęs gyvas lysti į visai panašią duobę. Bet tai dar ne viskas. Gyventojai, numalšinus sukilimą, paprastai visada nuginkluojami, bet Otas pareikalavo, vyriausybės labai retai šito reikalauja, nuginkluoti juos visiškai ir besąlygiškai – tai įvykdė neapsakomai pedantiškai ir griežtai mažoje ir gerai pažįstamoje teritorijoje puikiai išmuštruoti valdininkai, tad jeigu žmogaus jėga ir mokslas apskritai gali suteikti absoliutų tikrumą kuo nors, tai kunigaikštis Otas buvo absoliučiai tikras, kad į Helig Waldensteiną nepateks net žaislinis pistoletas. Žmogaus mokslas niekada negali būti absoliučiai tikras dėl šitokių dalykų – tarė tėvas Braunas, vis dar netitraukdamas akių nuo rausvais pumpurais aplipusių šakų viršum galvos. Jau vien dėl to, kad sunku ką nors apibrėžti labai tiksliai. Na, kas yra ginklas? Žmonės būdavo žudomi pačiais nekalčiausiais namų apyvokos rakandais, ne tik virduliais, bet ko gero ir jų apvalkalais. Antra vertus, jeigu parodytumėte revolverį senovės Britui – Kažin ar jis susivoktų, jog tai ginklas, žinia, kol į jį neišausi. O gal kas nors vartojo tokį naujovišką šaunamąjį ginklą, kad jis nei nebuvo panašus į šaunamąjį ginklą, gal jis buvo panašus į antpirštį, ar dievai žino ką, ar kulka buvo kokia nors ypatinga. Aš nieko tikro apie tai negirdėjau, atsakė Flambo. Tad žinau, toli gražu ne viską tiek, kiek papasakojo mano senas kolega Grimas. Jis buvo labai sumanus detektyvas čia, Vokietijoje, ir bandė mane suimti. Istorija baigėsi tuo, kad aš suėmiau jį ir mudu smagiai pasišnekėjome. Heilig Valdensteinė, jis vadovavo kunigaikščio Otto mirties aplinkybių tyrimui, bet pamiršo paklausti jį dėl tos kulkos. Pasak Grimų įveikiai klostėsi taip – Flambo akimirką nutilo, vienu mauku išlenkė vos ne visą bokalą tamsaus alaus, paskui kalbėjo toliau. Ta vakarą kunigaištis turėjo išeiti iš savo slėptuvės į vieną iš oficialių patalpų priimti kažkokių svečių, su kuriais tikrai norėjęs susitikti. Tai buvo ekspertai geologai, siūsti patikrinti senos legendos, kad aplenkinėse uolose esama aukso. Kai kas vertino, jog kaip tik dėl to mažytis miestas valstybei taip ilgai išlaikė savo įtaką ir sugebėdavo vesti dėrybą su kaimynais, nors jį be paliovos daužė patrankų svediniais kur kas didesniais armijos. Kol kas to aukso neaptiko net patys uoliausiai ieškotojai, nors, nors jie be jokios abejonės būtų suradę žaislinį pistoletą, šipsodamasis įsiterpė tėvas Braunas – Na, o tas iš brolio, kuris tapo išdaviku, argi jis neturėjo ką papasakoti kunigaikščiui, jis daug kartų prisiekinėjo, kad nieko nežino apie auksą, atsakė Flambo, kad tai vienintelė paslaptis, kurios broliai jam taip ir neatskleidė. Reikia pripažinti, kad tai šiek tiek susišaukia su nerišliais didžiojo Ludvigo žodžiais jo mirties valandą. Jis pažvelgė į Henrichą, bet parodė pirštu į Paulį ir įstenėjo, tu jam nepasakei ir daugiau nebeistengė ištarti. Taigi kunigaikščio Otto laukė įžymių geologų ir mineralogų iš Paryžiaus ir Berlyno deputacija, ta proga kuo iškilmingiausiai pasidabinusi, nes niekas kitas taip nemėgsta puikuotis pasižymėjimo ženklais kaip mokslininkai – Tai įsiminė kiekvienam, bent kartą buvusiam karališkosios akademijos kvestinėme vakare. Susirinko išvaizdi draugyje, tačiau smarkiai vėluodama ir Kamerheris, jo portretą jūs irgi matėte, Juodi antakiai, įdėmios akis ir bereikšmį šypsena. Taigi Kamerheris pastebėjo, kad susirinkė visi išskyrus patį kunigaikštį. Jis apėjo visas sales, paskui Prisiminęs valdovą ištinkančius beprotiškos baimės priepolius, nuskubėjo į slapčiausią jo prieglopstį. Ten irgi buvo tuščia, bet plieninį bokštą ar kabiną pastatytą tame kambaryje ne iš karto pavyko trakinti. Tuščia buvo ir ten. Jis pažvelgė į duobę po grindimis, sakytum dar gilesnė ir panašesnė į kapą, bent taip jis vėliau pasakojo. Tuo momentu išgirdo ūžėsi ir riksmus, sklindančius iš salių bei koridorių gilumos. Iš pradžių tai buvo tarsi tolimas gaudesys minios, kurią sukrėtė kažkoks neįtikėtinas įvykis, greičiausiai nutikęs dar už pilies sienų. Paskui tas triukšmas neįtikėtinai priartėjo, ganėtinai garsus, kad galėtum atskirti kiekvieną žodį, jeigu jie nebūtų gožę vienas kito. Paskui siaubingai aiškiai nuskambėjo žodžiai, vis arčiau arčiau, kol galų galiai kambarį įpuolė žmogus ir išreikė naujieną. Šitokios naujienos visada trumpos it telegramos. Otas Heilig Valdensteino ir Grosenmarko kunigaištis tysojo anapus piliesienų besidriekiančiame miške, tirštėjančių sutemų sudrekintoje žolyje, atmetęs rankas į šalis, atsuktų į mėnulį veidų. Kraujas vis dar pulsuodamas tekėjo iš peršauto smilkinio ir sutraiškito žandikaulio. Tai ir buvo vienintelis judėjimas, primenas gyvybė. Jis vilkėjo paradinę baltą ir geltoną uniformą, tarsi pasirengęs priimti svečius rūmų salėje, tik tai perpėtė ar kaklajuostė, atrišta ir sumaigyta gulėjo greta. Jis mirė dar prieš pakeliant nuo žemės, bet nors ir miręs jis buvo mysliai. Visada tūnojas slapčiausiame pilies užkampyje, kažkodėl atsidūrė dreigname miške, beginklis ir vienas. Kas aptiko kūną, paklausė tėvas Braunas. Mergina, viena iš rūmų freilinų, Hedviga von Nebepamenu, kaip ten toliau atsakė bičiulis. Jis skynė gėlės miške ir daug priskynė, pasidomėjo dvasininkas abejingai žiūrėdamas šakų raizginį viršum savo galvaus. Taip, atsakė Flambo, man įstrigo atmintin kamerherio, o gal mano draugužio grimo, ar gal kieno kito žodžiai, koks tai buvo kraupus reginys. Jie atbėgo išgirdę merginą klykiant ir išvydo ją su pavasarinių gėlių puokšte pasilenkusią prie to sudarkyto lavono kraujo klane. Bet svarbiausia, jis mirė prieš atskubant pagalbai, tad savame aišku dabar reikėjo pranešti tą žiniai pilį. Jei sukėlė visuotinį siaubą, toli pralenkiantį įprastinę rūmininkų paniką žuvus valdovai. Svetimšaliai svečiai, ypač kalnakasybos ekspertai, neapsakomai sutriko ir susijaudino, kaip ir daugelis aukštų Prūsijos valdininkų – Netrukus pradėjo aiškėti, jog aukso ieškojimas yra kur kas svarbesnis dalykas negu anksčiau manyta. Ekspertams ir valdininkams žadėjo didžiulės premijas arba tarptautinės privilegijas. Kažkas netgi pareiškė mintį, jog vėlionio kunigaikščio slaptasis būstas bei sustiprinta sargyba mažiau susiję su pasikesinimų baime negu su konfidencialiomis paieškomis, kurios argėlės buvo su ilgais kutais – paklausė tėvas Braunas. Flambo suglumęs poksojo į jį. Koks jūs nepaprastas žmogus sušuko. Kaip tik tai pastebėjo mano draugušis Grimas. Jis pasakė, jog šlikščiausias dalykas bent jam tai pasirodė, dar kokčiau už kraują ir kulkos padarytas žaizdas, buvo tos gėlės beveik be kotelių nuskintos prie paržiedų. Žinoma, pritarė dvasininkas, Kai suaugusi mergina tikrai skina gėlės, jis skina su ilgais kūtais. Jeigu jis skabė tik žiedus, kaip daro vaikas, vadinasi, jei jis nerištingai nutilo, vadinasi, spyrė jį bičiulis. Na, galima pagalvoti, jog skindama jį jaudinosi, skubėjo, kad turėtų kuo pateisinti savo buvimą toje vietoje po to, kai, na, po to, kai ji jau buvo ten. Numanau, kur link jūs kreipėte, neaugdamas įstarė flambo, bet šitą įtarimą, kaip ir bet kurį kitą, paneigė viena detalį. Nebuvo rasta ginklo. Žinėjais galėjo būti nužudytas, kaip ką tik sakėte, bet kuo, net ir perpėte, bet mes turime įsiaiškinti ne kaip jis buvo nužudytas, o kaip buvo nušautas – Ir šito fakto negalima paaiškinti. Mergina buvo skrupulingai iškratyta, tiesą sakant, ji buvo laikoma truputį įtartina, nors ir buvo klastingojo seno kamerherio Pauliaus Arnholdo dukterėčia bei globautinį. Hedviga buvo kupina romantiškų polėkių ir galimas daiktas, simpatizavo revoliuciniam entuziazmui nuo seno rusenusiam šeimoje – Romantika yra romantika, bet niekaip nesuvarysi stambios kulkos kam nors į kaktą ar žandikaulį be šautuvo ar pistoleto. O pistoleto nebuvo, nors šauta du kartus. Palieku tą galvosūkį jums, mielas draugė. O iš ko sprendžiate, kad šauta du kartus, paklausė mažasis dvasininkas – Galvoje įstrigo tik viena kulka, paaiškino pašnekovas, bet antros kulkos keliai buvo perpėtėje. Glotnį tėvo Brauno kakta umai susiraukšlėjo. Ar antros kulkos nerado? Primiktinai paklausė jis. Flambo šiek tiek sutriko. Kažkaip nepamenu, atsakė. Palaukite, palaukite, palaukite, sušuko Braunas, neįprastai susidomėjęs, jis labiau raukdamas kaktą. Nepalaikykite manęs, sakė plėša, leiskite man visą tai apmastyti. Labai prašom, nusiekė flambu ir baigė gerti alų. Švelnus vėjelis judino sukautos pumpurus ant medžių šakų, varinėjo baltos bei rausvos debesėlius padangę ir nuo tų jie trūdė dar žydriau, o visa aplinka dar spalvingiau ir įstabiau. Seniausias pilies kuoras – Drakono bokštas pupsojo groteskiškas, bet draugė toks įprastas akiai kaip alaus bukalas, o už jo driekėsi gire, kurioje tasik tysojo negyvelis. O kaip susiklostė tos Hedvigos gyvenimas, pagaliau paklausė kunigas, ji ištekėjo už generolo Švarco, atsakė Flambo. Tikriausiai esate girdėjęs apie jo karjerą gana romantišką. Jis buvo spėjęs pagarsėti dar prieš padarydamas žygdarbius prie Sadovos ir Gravelotys, juk iškilo iš eilinių, o tai be galo retai pasitaiko net pačioje mažiausioje Vokietijos. Tėvas Braunas taiga pašoko. Iškilo iš eilinių, šūktelėjo jis ir sudėjo lūpas lyg švilpdamas. Tik pamanykite, kokia keista istorija – Koks keistas nužudimo būdas, bet matyt, kitokios galimybės nebuvo. Tiesiog sunku įsivaizduoti, taip neapkesti ir šitaip kantriai laukti. Apie ką jūs čia kalbate? Nesusivokė flambo. Tai kokiu būdu jis nužudytas? Perpete, myglotai pasakė Braunas. Išklausęs flambo protestus, jis kalbėjo, taip, taip, aš nepamiršau kulkos, turbūt reikėjo pasakyti taip. Jis žuvo nuo perpėteis. Suprantu, ausiai tai skamba ne taip įprastai, kaip mirė nuo lygaus. Jaučiu, tarė flambo, kad jums jau kilo kažkokia mintis, bet ką daryti su kulka, oto galvoja, jos taip lengvai neatsikratysi. Aš jums jau aiškinau, žudikas lengvai būtų galėjęs jį pasmaukti, tačiau nušovė, kas ir kaip. Nušovė jo paties įsakymu, tarė kunigas. Jūs manote, kad tai savižudybei? Aš nesakiau jo norų, pataisė tėvas Braunas. Aš sakiau jo įsakymų. Na gerai, dėstykite savo teoriją. Tėvas Braunas nusijokė. Aš juk tik tai ilsiuosi, tarė jis, aš nekuriu teorijų, bet ši vieta primena man pasakų šalį, tad jeigu norite, paseksiu jums pasaką. Rūžiniai debesiukai panašus į saldumynus – suplaukę į būrį, sutupė ant pauksuoto pilies meduolio dantytų sienų, o rausvė kūdikiški pumpurų piršteliai rodo suskatos kleistis ir tiestis jų link. Mėlynas dangus vakarėjant pradėjo dažytis violetinė spalva ir tėvas Braunas omai vėl prabilo. Vakaras buvo apniukęs, nuo medžių dar kapnojo lietaus lašai, O žolėje jau blizgėjo rasa, kai kunigaikštis Otas von Grossenmarkas skubiai išėjo iš pilies pro šalutinės duris ir sparčių žingsnių patraukė į mišką. Vienas iš nesuskaitomų sargybinių atidavė pagarbą, tačiau jis ne nepastebėjo. Kunigaikštis apskritai nenorėjo, kad jį kas pažintų. Net apsidžiaugė, kai medžiai milžinai pilki ir jau sudrėkė nuo lietaus, prarijo jį tartum akivaras. Jis specialiai pasirinko nuošaliausią savo rūmų kampą, bet net ir ta vieta nebuvo tokia nuošali, kokios jam norėjusi. Ši čia nors galima nebijoti, kad koks tarnas ar diplomatas jam sekti iš paskos, nes jis išėjo pagautas netikėto impulso. Visi tie išsipustė diplomatai, likę pilyje jo nebedomino – Otas taiga pajuto, kad įsivers be jų. Didžioji jo aistra buvo ne mirties baimiai, nes jį kur kas tauresnį, o keistas aukso troškulys. Dėl to aukso legendos jis paliko Grosenmarką ir užkariavo Heilig Waldensteiną. Dėl aukso, tik tai dėl aukso, jis papirko išdaviką ir žiauriai nužudė didvyrį. Dėl aukso jis ilgai tardė ir visai bandė klastingai į kamerherį, kol galų galė patikėjo, kad šis iš tiesų nieko nežino. Dėl aukso jis, nors ir nenoriai, nekartą mokėjo pinigus ir žadėjo sumokėti dar daugiau, tikėdamasis didelio grobio. Dėl aukso jis ir dabar, sakytum, koks vagis įsmuko iš savo rūmų į lietų, nes jam kilo kita mintis, kaip užvaldyti savo akių džiaugsmą. Be to, pigiai. Atokiau nuo vingiuoto kalnų tako, kurio kopė kunigaikštis tarp statmenai it kolonos kilančių alų, kalnagubrius tūkstančių virš miesto buvo atsiskyrelio buveinė, urvas apaugęs dygiakrumiais. Čia daugelį metų slėpėsi nuo pasaulio trečiasis iš garsiųjų brolių Arnoldų. Jis, atrodė kunigaiščiui Jotui, neturėtų pagrindo nesakyti, kur paslėptas auksas – Metų metus jis žinojo tą vietą ir nei pirštą nepajudino, kad jį pasiimtų. Net ir tada, kai dar nebuvo tapęs asketu, įsižadėjęs nuo savybės ir malonumų. Tiesa, kadaise jis buvo priešas, bet juk atsiskyrėlis negali turėti priešų. Vieną kitą nuolaidą jam, pageriamasis žodis jo principams ir atsiskyrėlis turbūt atskleis žemiškų turtų paslaptyje. Nežiūrint ištisos kariškų saugumo priemonių sistemos, sukurtos jo įsakymu, o tas nebuvo bailys, bet kuriuo atveju jo godumas stelbė baimė. Tiesą sakant, ir bijoti nebuvo pagrindo, kadangi buvo tikras, jog visoje kunigaikštystėje niekas neturi ginklo, galėjo jaustis dar šimtą kartų tikresnis, kad jo nėra toje landinėje ant kalvos pasta kvakerį, mintantį augalais, gyvenantį su dviem nepraustaburniais seniais tarnais ir jau daug metų negirdėjusi kitų žmonių balsų. Pikdžiugiškai šypsodamasis kunigaikštis Otas žvilgtelėjo žemyn, išžibintų skaišiai apšviestus kvadratinius miesto labirintus po savo kojomis. Visur, kiek tik apriepia akis, stovi sargyboje ginkluoti jo draugai, o priešai neturi nei žiupsnelių parako. Sargyba stovi visur, net ir prie šito kalnų tako. Tai reiktų jam sušukti ir kareiviai bėgte pasileisti aukštyn į kalną, jau nemint to, kad ir mišką ir kalnagubrį reguliariai apeina patruliai. Sargyba budi ir nuo tolumo padumavusiuose, nykštukiškai atrodančiuose miškuose anapus upys, kad priešai neprasiskverptų į miestą jokiais šunkeliais – o aplink pilį stovi sargyba prie vakarinių vartų ir prie rytinių vartų ir prie šiaurinių vartų ir prie pietinių vartų ir iš visų keturių pusių supa grandinę. Jis iš tiesų saugus. Tai pasidarė dar aiškiau, kai jis užkopė į viršūnį ir išvydo, kaip plyna aplink buvusio priešo būstą. Otto stovėjo nedidelėje akmeninėje aikštelėje, iš trijų pusių užsibaigiančioje skardžiais. Užpakalyje judavo urvanga, atitverta žaliais digiakrūmiais. Tokia žiema, jog sunku buvo patikėti, kad ten pralystų žmogus. Prieš akiją stuksojo stati uola, už jos plačiai nusidriekusi ūkanota lygumą – Ant platformos stovėjo senas bronzinis analojus, o gal piupitras, rodos net linkstantis nuo didžiulės biblijos svorio. Bronza ar varis buvo pažaliavęs nuo kalnų oro ir Otto išsikdingtelėjo mintis, jei čia ir buvo ginklų, jie visai surūdijo. Mėnų pakilęs iš užuolų ir kalnynų užlėjo negyva šviesa, lietus nustojo lijas. Prie analojaus stovėjo iškaršę senis juodamantiją, kurios klostės krito statmenai lyg atkartodamos aplinkinių uolų skardžius. Baltijo plaukai ir virpantis balsas tarsi pleveno vėjyje, o žvilgsnis buvo įsmeigtas į tolius už lygumos. Matyt, jis atlikinėjo įprastinį religinį ritualą. Jie kliaujasi savo žirgais – Pone, neįprastai mandagiai kreipėsi į Heilig Valdensteino valdovas, norėčiau tarti jums keli žodžius. Ir savo kovos vežėjimais, vos girdimai skaitė senis, o mes kliaujamės galybių viešpatės vardu. Paskutinių žodžių nebegalima buvo išgirsti, bet jis pagarbiai užvertė savo knygą ir, būdamas beveik aklas, apčiopė analojaus kraštą ir įsitvėrė jo. Iš juodojančios žiemos angos po uolos iškišulių, bematant išniro abu jo tarnai ir atsistojo šalia. Jie irgi vilkėjo blausiai juodais apsiaustais, bet plaukai dar buvo nepaliesti sidabro šerkšno, o veidų bruožai nesukaustyti rafinotumo šerkšno. Jie buvo kaimiečiai, kruatai ar madjarai, plačių, širkščių veidų ir tankiai mirksintys – Kurigaištis pirmą kartą pasijuto lyg ir nejaukiai, bet kario drąsą ir diplomato savitvardą jo nepaliko. Turbūt mes nebuvome susitikę po tos baisiaus kanonados, kai žuvo vargšas jūsų brolis, tarys. Visi mano broliai mirė, atsakė senis, vis dar žvelgdamas į toliaus už lygumus. Paskui staigiai atsukės jo tai išsekusi subtilių bruožų veidą, ant kurio kuokštais į tvarvekliai krito balti plaukais pridūrė – Matote, juk ir aš jau miręs. Manau, suprasite, kalbėjo kunigaikštės beveik švelnių tonu, kad aš atėjau čia nepersiokėti jūsų tarsenų šiurpių negandų šešėlis. Nebesiaiškinsim, kas buvo kaltas, o kas teisus, bet vienu atžvilgiu mes tikrai niekad nesuklyzdavome, nes jūs visada būdavote teisūs. Kad ir ką žmonės kalbėtų apie jūsų šeimos politiką, niekam niekad nekilo minties, kad jūs valdo tik aukso troškimas. Jūsų elgesys iškėlė jūs aukščiau įtarimų, kad e, Senė su aptriušusiai juodamantė, nė nekruslėdamas įsmeigė jį ašaruojančiais žydras akis, o jo veidė nušvito kažkokia gležna išmintis. Bet išgirdę žodį auksas, jis ištiesė ranką lyg, kažinką atstumdamas ir nusisuko į kalnus. Jis prabilo apie auksą, tarė, jis prabilo apie tai, kas nedora. Padarykite, kad nebekalbėtų. Kunigaikštis turėjo prūsams būdingą įdą. Jis manė, kad sėkmė tai ne atsitiktinumas, o įgimta savybė. O tas manė, kad jis ir jį panašus yra sutverti nugalėti tautas, kurios sutvertos tam, kad būtų nugalėtos – Buvo besižiojęs atsakyti atsiskyrėliui, bet burna suveržė ir atėmė balsą, stiprus minkštas gniauštas, taigi apsiviniojęs apie jo galvą lyg turniketas. Praslinko gal 40 sekundžių, kol Otas susivokė, jog tai padarė anie tarnai vengrai su jo paties karine perpete.